บุกทูแปดสิบเจ็ดอัชตัวเนสเดชมเซตินอดีตการของกริยาช่วย modaliniai veiksmažodžiai praeityje vienas เราต้องรดน้ำดอกไม้ Mes turėjome palaistyti gėlės. เราต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ Mes turėjome sutvarkyti butą. เราต้องล้างจาน Mes turėjome suplauti indus. คุณต้องจ่ายบินด้วยหรือเปล่า Ar jūs turėjote apmokėti sąskaitą? คุณต้องจ่ายค่าผ่านประตูด้วยหรือเปล่า Ar jūs turėjote mokėti už į ė เย m ą คุณต้องจ่ายค่าปรับด้วยหรือเปล่า Ar ร ū s turėjote sumokėti b a u d ใครต้องการลาจากกันค a s t u ร ė โ o a t s i s v e i k i n t ใครต้องการกลับบ้านก่อน Kas turėjo anksti eiti namo? ใครต้องนั่งรถไฟ Kas turėjo važiuoti traukiniu? เราไม่อยากอยู่นาน Mes nenorėjome ilgai būti. เราไม่อยากดื่มอะไร Mes nenorėjome nieko gerti. เราไม่อยากรบกวนคุณ Mes nenorėjome trukdyti. ตอนนั้นดิฉันแค่อยากใช้โทรศัพท์ Aš kaip tik norėjau paskambinti. ดิฉันแค่ต้องการเรียกแท็กซี่ Aš norėjau iškviesti taksi. ที่จริงดิฉันแค่อยากขับรถกลับบ้าน Aš norėjau važiuoti namo. ดิฉันคิดว่าคุณอยากโทรถึงภรรยาของคุณ Aš maniau, tu norėjai paskambinti savo žmonai. ดิฉันคิดว่าคุณอยากโทรสอบถามข้อมูล Aš maniau, tu norėjai paskambinti į informaciją. ดิฉันคิดว่า คุณอยากสั่งพิซซ่า Aš maniau, tu norėjai užsisakyti pizzą.